Poštovani poštovani slušalci, vo drugi deo naša i vaša emisija. Drugi deo su pitano i odgovori. Možete da postavite pitano našem gostu na naše broje telefoni koje ste direktno povezane 044 719 137 kao i 049 365 484. Sa vaše pitanja će pomognete i nam i će čujeme nešto mi koje je stvarno vo oja vreme što se družime sme se iscrpele su pitana i sme postavili sve što ne bilo sumljivo koliko sme v mogućnosti. A pre nego da, pre nego da kreneme so pitana od slušalci, može danas kada se obratiti naše slušalci koji se na internet preko Facebook može da se obratet i će vidjeti nine uvažene zato što pristignaf e, i pozvan e, naš gost e, Sejan Bajraktar pitana o to da on će je uvaži mi je će je na telefon tako da bi bila interesantnija i malo poče da izmatretirame našeg gosta koji ni prošla sobota koji ne izmatretira fon odnosno ne ni došao <laughs> Uvaženi Efendija, ja mi se čini da ovo početak eh, drugi deo trebeno pitanje za sve naše slušalci da se postavi, pa ako ste dobre vole možda postavite. Da, inša Allahu se postavimo kao i eh, pitanje, eh, gledamo da pitanja inša Allah ne bude teška. A večerašnje pitanje za gledalci glasim, kako se zvao ashab koji je oženio dve kćerke poslanika sallallahu ve selleme i da nam po mogućnosti spomenu imena dakle te dvije kćerke poslanika sallallahu alaihi wasallam koje je ovaj ashab oženio. Znači on je oženio jednu kćerku poslanika sallallahu pa kada je ona preselila, umrla, Allahov poslanik mu je dao i drugu kćerku. Kako se zvao dakle ovaj ashab i po mogućnosti kako su se zvale ove dvije kćerke poslanika sallallahu alaihi wasallam kojima se ovaj ashab oženio. E, sve ja ti dadem odgovor uvaženi Efendija, pošto si rekao gledalci, Galiba, znaš da već radim za televizija i inšala prvni si čestitav. <laughs> <laughs> tu vidiš, znači, umaklo, ali znači ne bilo na mesto bilo dobro je ipak prvi se čestitam <laughs> ti je bilo pitanje koje je za vas pošteni ceneni slušalci očekujeme odgovori ako ste dobre volje telefon zvoni naši slušalci što mislite ne znaju da odgovore pa onda će prođe halo selam alaikum, izvolite, radio za veza. Alaikum, usalam rahmatullah. asak se vika, Osman radi Allah, Anu. Da a čerke se, čerke se zdikale poslanika ali i veselim Rukija i Umukulsu. Rukaja i Umukulsom, Allah te nagradi. A, koji ne naveza, lepo je da se predstaviš jer imame mnogo slušalci ja ću reći što znam ja znam, ali da čujete naši slušalci. Pa, znači, naveza, poštovni, slu, poštovni slušalci, navezani koji ne odgovori, znam dobro ime, je ja znam, a će biti nagrađen su jedna knjiga, nije se obrava sve knjige. A tu jesi još, alikom <laughs> selam, ja možda iz Franca, ali tu jesi još. Alikum selam, ti velim, eh, ti velim neko je pitanje poteško postaje jer eh, a nikoga nije teško za ljudi što uznojet Mašala, mašala. Naslušao se eh, otvoriš tačno, tako je? Da, da. On će ne biti nagraden još su jedna knjiga. Inša Allahu ta'ala. Halo, selam, izvolite. Da, alikum selam. Može da čuje me? Osman. Osman, Allah te nagradi. Dobro. Da ne zne slučajno ko je sa ovaj ta, ta kćerke poslanika, da ne zneš možda? Kako se viket te kćerke? Kako? Esma Nemca, svikam, neka ga zeme mama Nemca. sama mala te nagradi. A on, znači, se vi kako se javi, pa dobro, baš fino što se druže sa nas, a mi će nastavime družene. Svega vake, smo čuli odgovor od eh, prvog našeg eh, slušalca, odgovor od eh, drugi slušalac koji se javi. Ja ne sam svega malo pri sebe, koji ni dobi tašen odgovor? Znači mi smo i jedan i drugi odgovor se uvažimo jer smo tražili znači da se odgovori ovaj prvi dio pitanja da se spomene ime ashaba a smo rekli po mogućnosti da se spomeneti ime ovih znači kćerki tako da ovaj e, prvi slučaj se javio znači potpunio odgovorim a znači uvažavamo i ovaj drugi odgovor od, od ovaj drugog slušatelja tako da inša Allahu se dodelimo jednom i drugome nagrada znači oba dva tačni oba dva tačni znači, samo jedan malo jedan, oni? jedan, jedan drugi potpuniji <laughs> selam nam slušalci koji je dale tačne odgovori za ova dve pitana, za ova pitanje koje smo go postavljamo današnja naša emisija, a je pravo slušalci, samo da se obratime malo je našeg gosta koji je do pri nas tu je kad danas on će prati internet i čuvaži naš slušalci koji će postaviti pitanja putem interneta. Selam alaikum, se Atifendija, dobro ste došli zajedno sa našeg gosta u današnja naša navečerna emisija. Alaikum se rahmatullahi berekatu, dobro naše, poselamujem sve slušalci Radio Bambusa i da vide ugodno slušanje šao i dobro raspoložene. Dobro raspoložene. treba ja da krenem su pitana, a ne znam što da ga oprašam. Kaži nešto ti što da prašam ja gosta od leva strana šumije. Pa prašu to ovdje jedan prašan pa ima brada gost. Ja ti ja ćemo odgovorim, ne mora da prašam, znači <laughs> pitana za mene, znači gost uh, koji je sa nas ovdje ima, ima brada, on nosi brada. Dalje? Da li nema za sega. A poslije neko je pitane ti? Pa inšala, se potrudim je kasnije. Kasnije da otpočne tema, jer ja ne znam što da prošao, stvarno sam svi crpili toliko je znane. Pa evo ono pitanje koje može šeg da ne objasni ovdje dosta, znači se postavlja pitanje kako je propis uzimane mesa, znači po mestve, po čarape, koliko traje i tako dalje u kratke crte. je Fendija, samo moment jer eh, prednosti naše naši slušalci pitanje će nivo ponovi ako smo zabrajili. halo selam alaikum izvolite radio bamuzna veza da super, super se čeme, samo kažite e, imam jedno pitanje, sljedeće pitanje. Allah kaže u Kur'anu da imamo e, židove kršćani za zaštitnike. Ja a čuo sam u jednom predavanju od jednog e, šeha, šeha e, e, Ebu Ibrisa, da je poslanik bio pod od jednog mušika, ne znam sad tačno imao od tog mušika i da pa je išao Ebu Bekr od zašom od jednog mušika. Kako da. to razumijem, kako da to spojimo? Tama. Ured. Hvala što ste se javili, će dobijete odgovor od našeg gosta, uvažena Efendija, ja bih sekav eh, da se potrudite da dajete odgovor našemu eh, našem slušalcu koji se potrudi eh, na telefonska veza da postavi pitanje, a nakon toga se ideme na pitanje od našeg gosta. Da. A, znači, naš slušalac je Hvala, što ste se javile, hvala što ste se javile, selam su i slušajte odgovor. Znači, brat je postavio pitanje, mi smo na jednom od naših predavanja govorili o tome da jedno od dijela koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere jeste e, pomaganje nevjernika protiv vjernika te smo spomenuli da ovo predstavlja vid velikog prijateljevanja koje čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Dobro, nek se onda ćemo. Dobro, da ne, Možete se. Halo, assalamu alaikum, izvolite radio Obama za veza. Ajde da čuje me. Ajde, odgovorite. Koja nije na veza? Samo da, vam samo da vi kažem, nikoga ne ste daleko, uvijek ste blizu, mi smo su vas, hvala što ste se vidjeli. A moj tačan odgovor? Drugi deo, ali znači prvi deo ni ovaj, sigurno ni se zbunjem naš slušalac, ja znam da ono vrlo dobro zne ovaj odgovor, ali sigurno jezik mu iznete pomislu da kaže treći halifa, on rekao drugi halifa dobro, hvala što ste se javile, a za nagrada mjeste daleko, može da me nagradime sa nešto drugo. So jedan gol... Nema ton. A će me svega zašto nema ton, ali slušalci će me svega, hvala i zatija što ste se javili. Znači vidite posle mene i će dobijete nagrada jedan golem selam i od našeg gosta i od nas ovdje u studiju. Ako je nagrada više Pa dosta ga ima naša slušalci ovdje, evo uvažena Efendija i naš e, slušalac koji se javiv dodelio je njegova zasluga nekomu drugomu, pa onda će iskoristiti me prilika da pozdravim. Hvala što ste javili, selam su zdravje. Da. hvala alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Znači da se, da se vratimo na... Mislim, internet je nešto... Internet, a? Poštovni slušalci, vi koji slušate direktno da provjerimo malo internet pa će se vratime vo naša i vaša emisija. Vo ova moralna pauza, poštovani slušalci, sme ga napravili zbog eh, prekid mreža, a vi koji ste ovdje direktno, vi ste mogli da slušate, ali imamo i dosta slušalci koji ne prate preko internet širom sveta, ja bih iskoristio prilika da poselamim našeg slušalca koji ne opomeniv da prenos radio nema zbog mreža, ali mreža ne poslužila, ona je prisutna sa nas i mi jesme prisutne sa vas. Uvažene Fendija, mi je da nastavime družene, ako se dobro sećate, znači smo rekli da će uvažime prvo našeg slušalca koji postavi pitanje putem telefona. Da. da li treba da se ponovi pitanje, jer pošto ga imamo arhiva, da vratime ili ste da, ja ću da ponovim znači, pitanje koje je brat postavio, a pitanje je glasilo kako i na koji način da spojimo između činjenice da smo mi govorili na prošlim predavanjima da je prijateljevanje sa nevjernicima dijelo koje nije dozvoljeno, koje je zabranjeno i koje može biti šta više dijelo koje izvodi za Allahove ala vjerem u zavisnosti od toga o kojem se prijateljstvu radi i s druge strane da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kada se vraćao iz Taifa uzeo zaštitu, ušao po zaštitu jednog od nevjernika, od mušlika. Jer tada u to vrijeme kada mi neko, kada mi neko uzeo zaštitu kod drugog čovjeka, ovaj garantovao za njega, onda niko ne bi smio da ovom čovjeku učini nešto nažao, da ga uvrijedi da mu nanese kakav zijed, štetu i tome slično. Pa kako da spojimo dakle između ove dvije stvari, to je bilo pitanje. Dakle, znajte, draga braće i cijenjene sestre, najprije da ovaj termin al-mualat, kojeg na našem jeziku prevodimo kao prijateljevanjem, da moramo shvatiti ovaj termin, ovaj pojam u okrilu šarijatskih tekstova. Jer ako bukvalno shvatimo ovaj e, termin, E, na našem jeziku kao prijateljevanje onda može neko dakle da shvati da je prijateljevanje upravo i ovo što je brat postavio u pitanju a to je da čovjek drugi, islam je čist dakle od ovih stvari i ti ljudi koji čine ove stvari snose odgovornost kod Allaha subhanahu wa ta'ala i će, i bit će pitani i izlažu se velikoj prijetnji od Allaha subhanahu wa od Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi molim Allaha da Allah subhanahu wa ta'ala uputi sve nas da nam inša Allahu ta'ala olakša e, slijedjenje istine, da nam prikaže istinu istinom i da nam olakša njeno slijedjenje a da nam neistinu prikaže neistinom i da nas inša Allahu ta'ala učini što dalim, što dalim od neistine. Evo se prilike da uvažime i slušalci su pitanja koje postavili putem interneta. Uvažena Efendija, da li imamo pitanje tamo od e, slušalci? Znači ovak ima pitanje, veli kako je propis izgradnje grobova, dakle da se zida na grob, da se ograđuje i tako dalje. Evo pitanje, da čujemo odgovor. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nas je obavijestio da će ovaj ummet slijediti pravce običaje naroda koji su bili prije nas. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam slijedit ćete njih Pedal po pedalj, lakat po lak, lakat po lakat, pa kada bi oni ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima. Pa su pitali, li jevreji kršćeni Allaho poslaniće, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, a ko drugi do oni, a ko drugi do dakle do jevreja i kršćana. Nažalost, i ova stvar koja je spomenuta u pitanju, jeste stvar u kojem veliki broj oni muslimana i oni koji se prepisuju islama, islamu oponašaju nevjernike u izgradnji nad e, grobovima stavljanje dakle nadgrobnih spomenika i tako dalje neki su otišli još dalje pa nažalost vidimo na određenim e, grobovima kako se stavljaju slike umrli u određenoj dakle poziciji zatim nakon toga stavlja se na njihovo groblje cvijeće i tako dalje sve su ovo stvari koje su karakteristične i svojstvene nevjernicima i u kojima muslimanima nije dozvoljeno da oponašaju nevjernike Allahu poslanik sallallahu alejhi je zabranio da se gradi nad kaburom da se diže dakle nešto nad kaburom bez obzira da li se dakle radilo o e, mermeru ili nečem drugom e, a, e, ploči i tako dalje sve dakle ove stvari Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio ono što je dozvolio poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste da se kabur samo obileži pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve selleme obilježavao kabur dakle nekim većim kamenom i tome slično iša Allahu ta'ala nema isto tako prepreke i ono što se kod nas dakle radi samo da, ne da se pretjeruje u tome, a to je da se stavi dakle, jedno obično drvo s jedne i s druge strane kako bi se obilježio grob. U tome, inša Allahu nema prepreke. Ali ono što se radi kod nas i što je prisutno od uzdizanja a, dakle, ovih ploča, spomenika i tako dalje, pravljenje, dakle, betoniranje groba, stavljanje mermera, mermenih ploča i tako dalje. Sve su ovo stvari koje su zabranjene i koje nisu tako dozvoljene i koje predstavljaju oponašanje nevjernika. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Onaj ko ponaša jedan narod, on je od njih, on je od njih. Mi dakle u islamu čovjeka trebamo poštovati i uvažavati onda dok je on dakle živ a ne nažalost kao što je situacija kod nas dok je živ možda ga i ne pogledamo dok je babo bio i dakle majke dok su bili bolesni možda ih ne pogledamo i daleko smo od njih i ne gledamo ih i tako dalje a onda kada nastupi smrt oca ili majke zatim nakon toga trošimo hiljade i hiljade eura kao da na taj način ne te želimo da dokažemo da ih poštujemo da ih volimo dakle dokažimo našu ljubav i poštovanje prema njima dok su oni živi jer na taj način način stičemo, stičemo džennet gospodara subhanahu wa ta'ala jer je poslanik sallallahu wasallam rekao propao je onaj ko dostigne starost jednog ili oba dva roditelja, pa to ne bude sebe da zaradi, da zaradi džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. A što se tiče e, njihove smrti, nakon njihove smrti, ono čega će oni, a i mi imati koristi, jeste da za njih uputimo dovu, da u njihovo ime udjelimo sadakum, to je ono čega će inša Allahu ta'ala imati koristi, a što se tiče uzdizanja E, podizanja na grobu, pravljenja e, raznoraznih ploči, spomenika i tako dalje, ne samo da od toga čovjek neće imati nagradu, već upao je u ono što je zabranio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame. I ako pogledamo te starije grobove, e, kako i na koji način su praktikovali ukupavanje starih ljude dakle, kod nas vidjet ćete da se ti grobovi ne poznaju, osim dakle po nekim malim obilježjima i da nema dakle podizanja tih uzglavnika i ploča i tako dalje i tako dalje. Idemo na sljedeće pitanje da uvažimo naši slušalci. Dakle, slušalac sprašuje kako da postupim ako vo moja kuća mi dođe osoba koja ne mi je mahrem, kao na primjer Baldeza, dakle sestra od moje žene, a ja nemam posebna soba kada možem da primim posebno muškarci i posebno žene. Da, Prilike ali... za odgovor. Nadam se znači da je, eh, da li ovaj cilja da je e, posebno dolazi sama ili dolazi zajedno sa svojim mužem i tako dalje znači ako cilja da ona dolazi dakle e, sama a on je tu prisutan u kući nema dakle drugu sobu i tako dalje znači čovjek treba da nastoji da se skloni tada u takvoj situaciji da se dakle E, skloni pa ako ništa drugo bar ako je e, soba malo veća ako ništa drugo ako ne može onda bar u najmanju ruku da se skloni dakle u jedno coše sobe i da se tamo dakle pozabavi e, svojim dakle stvarima i svojim pitanjima a ako je već u stanju onda je rekao najbolje da se udali kada već nema drugu prostoriju da se udali da oslobodi prostor dok je ona tu a zatim nakon toga da se ponovo vrati. Nema nikakve prepreke u tome da se čovjek dakle pita, da posela da pita kako su i, tako dalje, dogod dakle u tome nema nikakve, nikakve fitne. Ali kada je u pitanju dakle, sjedanje sa onima koji nisu dakle mahremi, onda to dakle nije, nije dozvoljeno osim ako će situacija biti takva da primjer radi ako ona dođe zajedno sa svojim mužem pa će se tvoja dakle žena zajedno sa njenom sestrom odvojiti u jedan kraj sobe ako već ne postoji dakle druga prostorija da se oni odvoje u jedan kraj sobe ti dakle sa e, bađanakom u drugi kraj sobe inša Allahu u tome u tome dakle nema prepreke ako već u takvoj situaciji ne postoji zasebna soba gdje ćeš staviti muškarce, zasebna soba gdje će biti žene, onda bar u toj jednoj sobi neka žene budu jedan dio sobe, a dakle muškarci u drugi dio sobe. Vi slušali glas Vamus, radio družene sa našeg gosta Idriza Bilibanija, pitana i odgovori. Drugi dio emisija. Znači slušalac prašuje sljedeće pitanje, e, kako da postupi ako starija osoba, konkretno mati, se pravda da ne može da klane zbog tija što ima problemi, dakle, zbog mokraća, ne može da, da izdržuje, dakle, ili se umara ili zabrava prilikom učenja Kurana i tako dalje, kako da postupi u ovoj slučaju? Da ovo je problem znači, sa kojim se dosta često susrećemo kada su u pitanju starije osobe. A to je da misle kada postoje određene stvari kod njih, određena bolest i tako dalje, da u takvoj situaciji ne mogu klanjati namaz. Kao na primjer osobe kod kojih se starije osobe koje ne mogu dakle da trpe mokraću kod kojih se dešava da često curi dakle mokraća ili pa krv i tako dalje pa misle da u takvoj situaciji ne mogu dakle klanjati namaz na nama je dakle da pokušamo da njima pojasnimo da je u takvim situacijama stanji ne spada obaveza namaza i da su dužni u takvoj situaciji u takvom stanju klanjati, klanjati dakle namaz i u takvom stanju jer su oni u tom stanju koje učenjaci nazivaju sahibu udhr to jest osoba koja ima opravdanje on znači ima opravdanje zbog toga što se nalazi u takvom stanju, zbog toga što kod njega konstantno curi mokraća, zbog toga što kod njega stalno dolazi do primjera radi ispuštanja vjetra i tome sličnim stvarima, curenja krvi i tako dalje, tako da su oni izuzetak. Oni su dakle izuzetak i oni će uzeti abdes i zatim nakon toga klanjati i neće se obazirati to što u toku namaza dođe ili do curenja mokraće ili krvi, e, puštanje vjetra i tako dalje, jer je njihova situacija posebna. Njihova situacija je zasebna. I zato treba dakle čovjek nastojati koliko god može da im pojasni ove propise. Da im pojasni ove propise, pa ako prihvata alhamdulillah, to je ono dakle što se, što se traži. A što se tiče toga da osoba zaboravlja u namazu kada je u pitanju učenje Kur'ana, dovoljno dakle da Fatihu prouči. Jer namaz u kojem se prouči dakle Fatiha je ispravan. Fatiha je ono što je nužno, što je neophodno. Pa ako je osoba zna Fatihu i u stanju da prouči Fatihu, proučit će Fatihu i nema nakon toga prepreke niti utječe na ispravnost namaza, to što eventualno nakon toga zaboravi nešto od Kur'ana, ne prouči kako treba i tako dalje, to inša Allahu ta'ala ne spada Eh, neće uticati na ispravnost namaza jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže la yukellifu Allahu nefsen illa vusaha Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti toga, stoga to je ono što je njegova mogućnost u tim godinama starca ili starice i Allah subhanahu wa ta'ala ne traži od njega nešto dakle preko nešto preko toga isto tako ako osoba ima eventualno eh, problema sa E, da zaboravlja dakle rekiata koliko je klanjala i tako dalje onda je dobro da neko od ukućana klanja dakle zajedno sa tom osobom da je predvodi da bude dakle imam a da ga ova osoba slijedi dakle u namazu da ga slijedi u namazu nema prepreke da čovjek nakon što klanja e, namaz u džamiju u da se zatim nakon toga vrati kući pa da opet kao imam predvodi dakle te osobe primjer radi ili staricu da zanijeti na filum ovaj dakle klanja iza njega farz u tome nema prepreke jer su i određeni ashabi poput dakle Abdullah ibn Mas'uda klanjali sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam zatim bi se vraćali svome narodu i predvodili ih kao dakle kao imami ali su nijetili na filu oni koji su klanjali iza njih su klanjali farz a on je nijetio dakle na filu jer se dva puta jedan isti farz ne može klanjati cilj je da kažemo da ako već kod ovih osoba dolazi do zaboravljanja, do miješanja dakle rekata i tako dalje, da je najbolje da neko izađe kao imam, da ih predvodi kako bi njima bilo lakše, jer će samo pratiti imama u njegovim, u njegovim postupcima i inša Allahu biti dalje od zaborava i odakle pravljanja, od pravljanja greške. Ali na nama je rekao da koliko god možemo budimo svijest kod njih da i u takvoj situaciji trebaju inša Allahu obaviti nama shodno svojim mogućnostima. Uvažene također lako je nama i našim slušalcima da postajete pitane, a ste umorni, a da nastavljamo družene ili? Inša Allahu ta'ala ostavimo nešto za naše sljedeće druženje s obzirom da je ovo već i mreža znači ne, večer ne služi dobro a... Voja trenuci je dobra Ovaj je trenutno dobro, znači se čuje, alhamdulillah. Hajren, onda možemo da uzmemo još neko pitanje. Ako ste vi umorne, imame od desna strana drugog ufedija, čak može me, vi je pitano da postavljate, a da zamenite. <laughs> Znači, mene u stolici ili? Ne mora stolice, nego glas eh, bitne i ti sam ja da prekombinujem situacija. Da čujem pitanje? Znači, ovak prašuje, ako osoba kojim slučajem eh, ne klane na vreme namaz, pa nastupi vreme drugog namaza, kako da postupim? da li da klanja propušteni namaz ili pak da klanja namaz za koje je nastupilo vrijeme pa onda nakon toga namaz koji propušta. Mhm. Pa mm A možda ga odgovorim ja na pitanje. <laughs> ja bih ga odgovorio zato što nek naš, naš gost eh, koji postavi pitanje, imalo pitanje i dobro ga odgovorim i dobro sam ga zapamtio. Ali bolje ga odgovoriti i <laughs> da ne te nagradi. Eh, znači prije samog odgovora mi još jednom znači, ukazujemo na obavezu vođenja računa o namaskim vremenima. Jer gospodar subhanahu wa ta'ala kaže Inna salate kanat alel mu'minine kitabe mawquta doista je namaz vjernicima propisan u određenim vremenskim intervalima, u određenim vremenskim periodima. Stoga je obaveza mu'minu vjerniku i vjernici da povedu računa o namaskim vremenima jer svaki namaz ima svoje vrijeme i nije dozvoljeno da bez opravdanog šarijaskog razloga odgađamo vrijeme obavljanja namaza u jednom vremenu do nastupa sljedećeg namaskog, namaskog vremena. Ali, ako se već to eventualno desi, onda obaveza je da slijedimo tertib, redosled prilikom obavljanja namaza, pa da najprije klanjamo namaz kojeg smo propustili, a da zatim nakon toga klanjamo sljedeći namaz koji je, koji je po redu. Izuzetak iz ove situacije će biti situacija kada osoba dođe primjer radi da pretpostavimo u džamiji za vrijeme ikindije ulazi u džamiju i uči se i kamet, a on, još uvijek nije klanjao podne namaz. U ovakvoj situaciji kažemo da je jače mišljenje islamskih učenjaka, iako ima razilaženja, da će najprije klanjati i kindiju namaz, a onda kada završi sa kindijom namazom, ustati i klanjati podne namaz. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Iza uqimati salatu, fala salata illa al maktuba, wa fi riwaya illa leti uqimet leha. Kada se prouči i kamet za namaz onda nema namaza osim tog namaza u drugom rivajetu osim namaza za kojeg je proučeni kamet osim namaza za kojeg je proučen i kamen. Stoga u ovakvoj situaciji čovjek ne može da klanja podne jer je već uspostavljeni kamen za ikindiju. Kažemo u ovakvoj situaciji klanjat ćeš ikindiju namaz, a zatim nakon toga ponovo klanjati podne namaz. I nema prepreke da posle toga ponovo ponavljaš ikindiju. Nema dakle nema potrebe niti, niti je dozvoljeno jer nije dozvoljeno se klanjaju dva farza u jednom dakle dva ista farza u jednom namaskom jednom dakle namaskom e, vremenu a kada postoji dakle e, e, period u kojem čovjek može najprije otklanjati podne namaz u ovakvoj situaciji primjer radi ako dođe proučeni ezan i on uči e, proučeni ezan i ljudi klanjaju sunnet, dakle dok oni klanjaju e, sunnet prije, dakle namaza, prije i kindije namaza, ova osoba će klanjati fars, a zatim nakon toga nastupiti za, i zajedno sa njima klanjati i kindiju. Ali, rekli smo, ovo je posebna situacija, kada dođem, nije klanjao prethodni namaz, a uspostavi se i kamet za sljedeći namaz, tada klanjaj taj namaz za kojeg je proučeni kamet zbog ovog hadisa kojeg smo spomenuli, a zatim kada završi sa njim, ponovo dakle ustani i klanjaj namaz kojeg nisi klanjao. A Allah opet najbolje zna. Vlasni minuti Bamus radio, pitane i dalje ima. Uvažena Fendija Idris, ti malo bili slušalci, a može? Kako da ne, vrlo rado. A ti pošto si postavljao pitanje, ova pitanje će biti za tebe, pa od tebe čeka me odgovor, znači može i malo smena. Ipak eh, naše gosti se spremne da dajete odgovor. Evo pitanje od našeg slušalca kada veli kako da postupa džemajetlija ako so mama nema muavet, a klana zajednički nama vođamija. Sjati Fendija, za tebe pitanje. Mislim, pitanje za našeg gosta, ali možete da dajete i vi odgovor. Pa velet, kad ima, ka ima voda, ne možeš da zimaš temu. <laughs> Mala šala. Šala, rano je, za šala, rano je za šala, ali <laughs> daj odgovor našem slušalcu jer će reći da i mi su njegovo pitanje se šalime. Dobro, ja sam sad da kažem, pošto je ovdje šejh, ali je da će se potrudime. Dakle, koga zborime od odnosi između imama i džemata, normalno muslimani treba da ne bude u takvo stanje da nemaju muhabet jedan su drugo ali ako ima takve dakle ako se tija dešava onda musliman je obavezen da sledi imama jer on postaje tu da se sledi, pa makar i nema muhabet su nego pa makar i biv takov dotič imam i grešnik sve dotle dok ne učinim dakle neko je djelo koje poništava njegov iman dakle neko je djelo kufra širka i tako dalje naša obaveza mi se slagale su imama ili se ne slagale u nekoj pitanja ili pak ne zborile su od otičnog imama da sledime imama vo nama sve dok ne daj Bože ne uredi takvo neku djelo. Uvaženi Efendi, ani daf odgovor tačan. Nekako se pripremaš da se vidi čovjek kad znaje nešto, a kad ne sam daf ja odgovor. <laughs> Allah da ga nagradi. Da, to je s tim što isto tako i dakle imam, treba da povede računa da poslanik sallallahu alihi vseleme kaže da se trojici, dakle trojici njihov namaz ne, ne prelazi grkljan, pa je jedan od njih, dakle imam koji predvode ljude, a oni koji se za njega ga mrze, ne vole. Stoga dakle u takvoj situaciji imam treba preispitati dakle sebe i zbog čega ga dakle ti ljudi ne, e, ne vole, šta je dakle razlog tome, da li eventualno griješi u nečemu i tako dalje, treba dakle preispitati sebe i, i svoju situaciju. U svakom slučaju, Uh, odnos između imama i džematlija moraju dakle funkcionisati u smislu međusobnog savjetovanja i međusobnog e, usmjeravanja. Dakle da i imam svojim dakle savjetima predavanjima usmjerava ljude, a da isto tako i džema s druge strane, onda kada vidi da imam eventualno griješi, isto tako dakle upozori imama na, na njegovu dakle grešku da ga savjetuje, jer je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da je vjera savjet. Pa su rekli kome? Pa je rekao poslanik sallallahu savjet Allahum, njegovoj knjizim vjerovjesnicima, muslimanskim imamima i svim ljudima u cjelini. Pa je dakle spomenuo da i muslimanskim imamima treba da se upucuju uh, upućuju savjeti, jer oni nisu sačuvani od greške i svako od nas može pogriješiti, toga kada se uoči greška treba na nju ukazati, a isto tako treba se od strane onoga koji je pogriješio prihvatiti taj nasihat i zatim nakon toga raditi na tome da se e, ta dakle stvar promijeni. Imam mora raditi na tome da džemat inša Allahu tada bude od onih koji se zavole ti imama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je upravo radio na tome pa ljudi koji su ga mrzili vidiš nakon toga eh, kako se njihovo stanje preobrazilo do te mjere da im je Allahov poslanik bio najdraži čovjek najprije bi im bio najmraži čovjek, a zatim kada bi ga upoznali, kada bi vidjeli njegov postupak, njegove postupke, ahlak, dakle način, metodu i tako dalje, ubrzo bi ga nakon toga zavoljeli. Stoga i na imamu da u svojim dijelima i postupcima slijedi praksu poslanika sallallahu alaihi vseleme kako bi ga inša Allahu ta'ala i džema za, zavoleo pa na taj način bili inša Allahu ta'ala poput jedne čvrste zgrade o kojoj, Allah, koju, nam Allah navodi kao primjer kada nam spominje međusobno bratstvo, međusobno muslimansko bratstvo. Ja bih sakav samo još jedno pitanje da uvažim je, pošto odavno nas slušao zbog postavljena na internet, Sjati Fendija pitanje još jedno, a za ostale pitanja, poštani slušalci, ako Bog da naša narodna emisija ili vo četvrto kako je tu naš gost Sjad Beratari, ko što ako je pristen vo selo Reselica, on će biti gost ili iduća sabota. Uvažena Fendija, posjeti još jedno pitanje ti ako je stvarno vo prve pitanja pristignalo. Dakle, velja osoba koja ima e, mogućnosti da obavi hađ, ali odgađa obavljene hađa, kako je njegov propis? Ne. Da odgovor. Dakle, takva osoba je grešna. Takva osoba je grešna. Nije dakle počinila dijelo kufra. Imamo jedan hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam kod imama e, Tirmidije u kojem stoji da onaj koji je u stanju da obavi hađ, dakle ima mogućnost, ima jahalicu, pa ne obavi hađ, neka bira hoće li umreti kao jevrej ili kao kršćanin. Međutim, ovaj hadis je slab ovaj hadis je slab. Ali nema sumnje da je dakle hađ peti islamski e, stup, peti islamski stup i stoga obaveze na osobi onda kada stekne uvjete i mogućnosti obavljanja hađa da što prije požuri u suprotnom ako to ne uradi grešna je kod gospodara subhanahu wa ta'ala ako preseli, a nije dakle obavila ovaj pet islamski stup, pored toga što je bila u mogućnosti, pored toga što je bila u mogućnosti. Stoga nemojmo, da, nemojmo odlagati dakle, ovaj, e, ovu obavezu od gospodara subhanahu wa ta'ala. Nažalost mi dosta često gledamo da sve e, dakle, završimo dunjaluk da, da završimo pa zatim nakon toga da, da odemo na hađ. Pa dakle pravimo i kuću, pravimo, dižemo kuće, kućetine i tako dalje. A hađ je dakle zadnja zadnja ovaj stvar na koju razmišljamo. Da prvo završimo sa, sa kućom, pa da sredimo sinove, pa da sredimo unuke i tako dalje i prođe nam život. I na kraj sebe će sredimo. I na kraju što kažeš sebe ovaj sredimo i možda ne dočekamo ta situacija da odemo na hađ pa i ako dočekamo znači, u pozne godine, a ovaj koji, koji ide na hađa, koji sa stari, znači vidi kolika je potreba da čovjek ode na hađ dok je mlad. Znači kad vide tamo da hađ, za hađ trebaju dakle ljudi koji su mlađi i da treba dakle snaga za obavljanje hađskih ovaj propisa i tako dalje, tek tad vide da u stvari zakasnila uz hađ, ali tada je dakle više kasno. Svega imam prilika da u ovoj vreme, znači posramime naše slušalci koji se na trasi radio Bambus, koji ne slušali i ovdje širom sveta. Malo danas kad je otežala mreža situacija, ni napravila greška ne tija greška tehnike evo pitane ali bitno naše gosti i mi je ne umorne i ne me mi je ka mreža što prekida i ka u našem ovdje prisutnom gostu baterice što veli ave nema što da snimam zatim mi arhiva imame i naše emisije možda ga najete na naša stranica treći dio emisija mora da vide. A koji je treći dio? Samo na poruka ima Pa ne, i imamo za telefon, vama lovu, ajde širi. A samo Dakle, salamu alaikum ja hoću da, samo da poselim braću u studiju, da mu Allah podari, da mu podari džennet bez, e, bez polaganja računa. Allahume amin. Amin. E, selam iz Holandije. Hvala, koristim je prilike da ga poselamime, a ću poselamime i mi? Da, da, svakako kako da ne... Hvala vam se mučim da piše, a mi samo će progorim Da, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, on se piše i troši, a mi je izborimo, ne se trošimo. Dobro, što misliš, šta će emisija, da se našalime i ga očekuje naše slušalci, znači, kad će, je do Holandije svega, će mi treba dokumentacija neko ili? Pa da vidimo, da vidimo kako, <laughs> smo krenuli, će vidimo dok da se zaglavimo. Uvaženi Idris Efendija, ti malo su neko je treći dio nekako nisi kao povučen ili postapali ovo je matretiram je našeg sa desne ja sam ti isto kao ovaj tvoj ovdje e, kako se vi kao što snima <laughs> diktafon e tako sam ti ja kao ovaj tvoj diktafon i mene pri kraju baterije mi ponestane ti tako da možda se defendija mu baterija za ove naše zadnje e, selam e, i da ne eto nešto kaže za kraj emisija. Lako je baterije će ima i ponoći razne. <laughs> Dobro, Seko, ajde malo da se našalime svega izuzev eh, prvi dio predava nego čuli naš slušalci, smo čuli mi. Drugi dio koliko smo bili mogu što smo uvažili naš slušalci su pitana. A treći dio je nevažeći i nevezan, znači možemo da se našalime normalno poučno. Znači može temu ovdje čak i ako ima voda. Može. Ti kamer nur lesele si, a ja kad ne znam kje se nožem, što vera ovo da pa tebi je. Ako si razlepoj? A da čujem. Pa sam rekao ponapreko, mi si praša pitanje. Ne može da se zima tema ako ima voda jer pored mene šejh ja da odgovaram ti ja isto kao da jedeme salata posle baklava. Ma si, sam primetiv ja ti, ali sam go čekam za treći dio, zašto? I sam vidio i onda tamo topka kad neko trka kad će pušiš koni jedva čeka da se puši neko što je otrčene, što je do pola za i nazad kad će pola staza, a mnogo je do gore. A nek na zašto bi potresena. A viš neko je malo jači od tebe, ajde da rečeme me, jači, školovaniji i drugačije mi te paš ka revanija ovdje, a? <laughs> Tak je. A a prašujete mene kam ja... a, prašujete mene kam ja, među vas dvajca. A? Pa ti ja treba posebno u pitanje. Pa aj prašajte me vidim kad se snijem da odgovorim. Uvaženi Fendi, ja će ne prašaš nešto kad se snijem da vidim. moram negdje da te cimnem, ne svega na kraju od svega da čekaš, nego moram nekdo u, toku. A slušaj, ako planiraš da me cimneš, nemam ja kredit, pa ne te vidim. <laughs> Ajde, sve ko kaže nešto ti pa da privedem kraj jer imam i druge obaveza posle vas. Dobro, hajde, mada pristiže još pitanja, selam i tako dalje, ali li se potrudi me da za ova prilika kaže e, iako ima vode, da zeme temu. Pa bitno, je, da se postavimo namaz, pa bez obzira da li su temom ili su pa inša. Ste zbojeno prošla emisija. Dobro, što... ti si iz cijela Reselice, a može da zima Abdeso voda Reselička vogorni vodovod, kada je viši građani, evo i pitano imame tijeka velet da je prljava voda, da ne je za koristene, za pijene i ako je može i zadesa ovdje ozbiljnije ovdje da odgovorim na pitanje. Pa zavisi što se podrazumije pod te prljaštin. A so kakva voda može čovjek da zeme abdes? Ako je tija nešto što je prirodno, poput zemlje, lišće i tako dalje, ne se računa da je prljava. Znači ako promenila nešto od vakve prljavštine, onda boja, ukus ili miris, onda je takva voda prljava. A inače, od, ako se je pomešala zemlja, lisije od drva i tako dalje, znači takva voda je čista. Znači naša... Čak i količina koja dođa, s obzirom da je bazen golem, znači čak i ako bi imala neke prljave stvari, takva voda je pročišćena. Može da se koristi zabes. Inšao. Dobro, ja smo čuli, smo čuli odgovor, znači kao da je bilo pravo pitanje za ovo prve te naše dela emisije, a i sada čime, što će ni kažete, Zašto kad će se pola ti Žalosno što ne je ova televizija pa da vide naš si kako veselo raspoloženo ovdje se družime i krećene su emisije, su ozbiljne teme, su šale i tako dalje. Pa ne znam ti, ja zavisi malo i od tebe, dosta si danas raspoložen. Uvijek sam bio raspoložen jer nekako ubrzala skazalka tja. Dobro. Znači ti si uvijek raspoložen, samo nekoj put si raspoložen, nekoj put si raspoloženiji. A ti ubaci si ubaciš, moraš da podržiš brata da, da, da. jer ne vidiš da pa da, A bi ja bi sam brat ljudi Svakako, svakako. <laughs> pa normalno, naša gosti mora da bide nasmijane na kraj i slušalci gosti. Ali dobro je što nema televizija, kad bi te vidjeli u ovakvom stanju